Tu cuerpo está pidiendo más. Tu cuerpo está pidiendo adrenalina. Tu cuerpo está pidiendo más. Tu cuerpo está pidiendo adrenalina. Tu cuerpo está pidiendo más. Tu cuerpo está pidiendo adrenalina. Tu cuerpo está pidiendo más. Tu cuerpo está pidiendo adrenalina. Punga la punga la punga la pa. Punga la punga la rapa papá. Baila, cosa morena, sabrosa. Bailoteo, pegateo, por si te cateo. Tu cuerpo está pidiendo más. Tu cuerpo está pidiendo adrenalina. Tu cuerpo está pidiendo más. Tu cuerpo está pidiendo adrenalina. Punga la, pa. Punga la, rapa, papá. Pa. que allá le encanta bien duro, donde sea no hay apuro, dale duro, dale más, dale más, dale duro, duro, duro, duro más duro. Tu cuerpo está pidiendo más, tu cuerpo está pidiendo adrenalina, tu cuerpo está pidiendo más, tu cuerpo está pidiendo adrenalina. Ay, no con de la cruz poa yo. Nunca mato yo. La cosa es seria. Polo en la casa. oficial.